זה לא התחיל אתמול, לא רק היום, זה לא יפסיק לעולם משאירים סיס תלויים בתוך עשן של פלואו איך אני עושה את זה? לא מבינים כבר איך אני אומר את זה כי אם עד ונייר מרגיש כלוא בין השורות כמו קוקאין לסטאר ואת לא סלברטי, תיקח את התהילה אחי תביא את הכסף ג'י בונה את העתיד זה מה שמעניין אותי כולל התשתיות עדיין פולל, שי חושב לפני כל משפט מי תמיד שולט במיקרופונים רוצה להתרוקן תקנה בלונים עם הליום לא צריך צריך לצעוק כי יש לי ווליום אני נוסע לפיד, נוסע עתיד האמיתי בישראל אני היחיד בינתיים אבל יבואו אחרים כי מה שטוב בדרך כלל מעתיקים hot in this booth, baby. 2004. Come on, double impact. Shy. זה, תשמע אותו, שמעתי אותו, היינו ביחד בכלא, שמעתי אותו, יש לו קול שגע, ואני אעשה ממנו זמר, זמר גדול. רבותיי, אני רוצה עכשיו להזמין כוכב גדול, חבר טוב, של הרבה הרבה שנים, ואני מקווה שאתם תהנו ממנו.